บุ๊กทูยี่สิบเก้าที่ร้านอาหารหนึ่งレストランで一โต๊ะนี้ว่างไหมคะこのテーブルは空いていますかดิฉันอยากได้รายการอาหารค่ะ メニューをお願いします。คุณมีอะไรแนะนำไหมคะおすすめは何ですかดิฉันขอเบียร์ค่ะビールをください。ดิฉันขอน้ำแร่ค่ะミネラルウォーターをください。ดิฉันขอน้ำส้มค่ะオレンジジュースをください。 ดิฉันขอกาแฟค่ะโคฮีโอคุดาไซดิฉันขอกาแฟใส่นมค่ะโคฮีโอมิลク付きでお願いしますกรุณาใส่น้ำตาลด้วยนะคะ砂糖もお願いしますดิฉันขอชาค่ะ紅茶をください ดิฉันขอชาใส่มะนาวค่ะเดมอนทีโอคุดาไซดิฉันขอชาใส่นมค่ะมิลค์ทีโอคุดาไซคุณมีบุหรี่ไหมคะทาบาโกวาอาริมัสคะคุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมคะไฮซาราวะอาริมัสคะคุณมีไฟไหมคะ ライターはありますかディシャンカーソーンカー。フォークが足りませんディシャンカーミーカーナイフが足りませんディシャンカーチョーンカースプーンが足りません